illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภิกษุทั้งหลาย เยี่ยวตัวหนึ่ง ได้โฉบลงจับนกมูลไถตัวหนึ่ง ไปได้โดยรวดเร็ว นกมูลไถ ที่กำลังถูกเหยี่ยวนำไป ได้พร่ำร่ำพัน อย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ ตัวเรานี้ไม่เข้าลักษณะของผู้มีบุญ เรามีบุญน้อย เราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งมิใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปท่านในวันนี้เราเที่ยวไปในวิสัย อันเป็นของบิดาตน เหยี่ยวตัวนี้ หาสู้เราไม่ได้ เยียวจึงถามนกมูลไถว่า นี่แน่เจ้านกมูลไถที่ไหนของเจ้าเล่า ซึ่งเป็นวิสัย อันเป็นของแห่งบิดาของตนเที่ยวไป ท่านเยียวก็ที่ที่มีก้อนดิน ซึ่งผู้คนทำการไถทิ้งไว้นั่นแหละ คือวิสัยเป็นที่ที่เที่ยวไป แห่งบิดาของเรา ก็ในกรนั้น เยียวผู้แสดงความยิ่ง เพราะกำลังของตน ผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตน ก็ได้ปล่อยนกมูลไถไป ด้วยคำพูดที่ว่า ไปเถอะนกมูลไถถึงเจ้าไปในที่เช่นนั้น ก็ไม่พ้นมือเราแน่ดังนี้ b e c u s e Once in the past, a hawk suddenly swooped down and seized a quilt. Then, while the quilt was being carried off by the hawk, he lamented, "We were so unlucky, of so little merit. We strayed out of our own resort into the domain of others. If we have stayed in our own resort today, in our own and central domain, this hawk wouldn't have stood a chance against me in a fight. Then the hawk said, But what is your own resort, Quilt? What is your own central domain? Then the quilt said, The freshly plowed field covered with clods of soil. Then the hawk, confident of her own strength, not b o o s t i n g of her own strength, released the quilt, saying, "Go now, quilt," but even there, you wouldn't escape me. ก็ในครั้งนั้น นกมูลไถ ก็ไปยังที่ที่มีก้อนดิน ซึ่งคนทำการไถทิ้งไว้แล้ว จึงขึ้นยืนบนก้อนดินใหญ่ท้านกเหยี่ยวว่า ที่นี่มาสิท่านเหยี่ยวของเราที่นี่มาสิ ท่านเหยี่ยวของเราเมื่อในครั้งนั้นเหยี่ยวผู้แสดงความยิงเพราะกำลังของตน ผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตน ได้ห่อปีกทั้งสองข้างแล้วโชบลงไปที่นกมูลไถโดยรวดเร็ว ในการ ไดแล นกมูลไถรู้ตัวเสียก่อนว่า เหยี่ยวใหญ่ตัวนี้มาจับเราแล้ว ในการนั้น นกมูลไถ ก็หลบเข้า ซอกดินเสียก่อนก็ครั้งนั้นแหละเหยี่ยวตัวนั้นเอาอกกระแทกดินตาย เพราะความเร็วณนะที่ตรงนั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายผู้ที่เที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปแห่งตน ย่อมมีอันเป็นไปด้วยประการชนี้ Then Pickles, the quilt, went to a freshly ploughed field, covered with clods of soil. Having climbed up on a large clod, he stood there and addressed the hawk. "Come, get me now, hawk! Come, get me now, hawk!" Then the hawk, confident of her own strength, not boasting of her own strength, folded up both her wings and steadily swooped down on the quilt. But when the quilt knew that hawk has come close, he slipped inside the cloth, and the hawk shattered her breast right on the spot. So it is, Pickles, when one stays outside one's own resort into the domain of others ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย อย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไป เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปมันจะได้ช่องทำลายล้างมันจะได้โอกาสที่จะทำตามอำเภอใจ แก่พวกเธอ ก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปนั้นคืออะไรเล่า นั่นคือการมคุณ ทั้งห้าห้าอย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตา เสียงที่ได้ยินด้วยหู กลิ่นที่รู้สึกได้ด้วยจมูก รสที่รับรู้ได้ด้วยลิ้น และผลตภะที่รู้สึกได้ด้วยกาย ซึ่งเป็นที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ที่ยวนตา ยวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ย้อมใจ นี่แหละ เป็นวิสัยอื่น ซึ่งมิใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของภิกษุ Therefore, Pikus, do not stray outside your own resort into the domain of others. Mara, the evil one, will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them. And what is not a Apiku's own resort, but the domain of others? It is the five courts of sensual pleasure. What five? The forms recognizable by the eye, that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. Sound, cognizable by the ear, odors, cognizable by the nose, taste, cognizable by the tongue, tactile objects, cognizable by the body that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. These are the five gods of sensual pleasure. This is what is not a Apiku's own resort, but the domain of others. ภิกษุทั้งหลาย จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเติด เมื่อพวกเธอเที่ยวไป ในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมานก็จะไม่ได้ช่องทาง และจะไม่ได้โอกาส ที่จะทำตามอำเภอใจของมันก็ที่ที่ควรเที่ยวไป เช่นนั้น คือที่ไหนเล่าที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนนั้น ได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่ สติปัฏฐานสี่อย่าง คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เธอเป็นผู้พิจารณา ห็นเวทนาทั้งหลาย อยู่เนืองเนืองเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนืองอยู่ เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำออกเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลายอยู่หนึ่งหนึ่ง เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัว ทั่วพร้อม มีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ นี่แหละ ที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดา ของภิกษุ Move in your own resort, because in your own essential domain, Mara will not gain access to those who move in their own resort, in their own essential domain. Mara will not get a hold on them. And what is a pickles resort? His own essential domain. It is the four establishments of mindfulness. And what for? Here, one dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating feeling, in the feeling, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed the covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating my in my, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world he dwells contemplating phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. This is a Pico's resort, his own essential domain. Chapanasut, the family of the six animals ภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้มีตัวเป็นแผล มีตัวเป็นผู้พอง พึงเข้าไปสู่ป่าหญ้าคาถ้าแม้หน่อหญ้าคา ก็พึงตามเท้าของบุรุษนั้น ใบหญ้าคาก็พึงบาดที่ตัวที่ผู้พอง บุรุษนั้น ก็พึงจะได้รับความทุกข์โทมนัส ที่มีการตำและการบาดนั้นเป็นเหตุ โดยยิ่งกว่าประมาณ แม้ฉันใดพิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมะในนี้ อยู่ในบ้านก็ดี อยู่ในป่าก็ดีย่อมได้บุคคลผู้กล่าวทวงว่า ท่านผู้นี้แล มีการกระทำอย่างนี้ มีสมาจารอย่างนี้ เป็นหนามแห่งชาวบ้าน ผู้ไม่สะอาด เปรตนั้น บุคคลผู้นั้นจึงชื่อว่า เป็นหนามแห่งชาวบ้านผู้ไม่สะอาดฉะนั้นเหมือนกัน ภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้ว พึงทราบความไม่สองบอนและความสองบอน p i c k l s Suppose a man with limbs wounded and festering would enter a wood of tawny reeds, and a g u s a r thorns would prick his feet, and the reed blades would slash his limbs, thus that man would thereby experience even more pain and displeasure. So do pickles. Some pickles here gone to the village or the forest, meet someone who reproaches him thus. This venerable one, acting in such a way, behaving in such a way is a foul village thorn. Having understood him thus as a thorn, one should understand restrained and non-restrained. ภิกษุทั้งหลาย ความไม่สังวรย่อมมีอย่างไร คือเธอผู้ใดในธรรมวินีนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว ก็ย่อมน้อมใจไปในรูป อันน่ารัก ย่อมขัดเลืองในรูป อันไม่น่ารัก ย่อมไม่เข้าไปเป็นผู้ตั้งกายคตาสติ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอังบังเกิดขึ้นแล้ว แก่เธอตามความที่เป็นจริง เธอนั้นเมื่อได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องปิพาด้วยกาย หรือรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารัก ย่อมขัดเคืองในธรรมารมอันไม่น่ารัก ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายาคตาสติไว้ มีใจมีประมาณน้อย และย่อมไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือ แห่งอากุศลธรรม อันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง and how because is there non-restrained here having seen a form with the eye one is intent upon a pleasing form, and repelled by a displeasing form. He dwells without having set up mindfulness of the body with a limited mind, and he does not understand as it really is that liberation of mind, liberation by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder, having heard a sound with the ear, having smelled an odor with the nose, having savored a taste with the tongue, having felt a tactile object with the body, having cognized a mental phenomena with the mind. He is intent upon a pleasing mental phenomena, and repelled by a displeasing mental phenomena. He dwells without having set up mindfulness of the body with a limited mind, and he does not understand, as it really is, that liberation of mind, liberation by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษ จับสัตว์หกชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกันมาปลูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงู มาปลูกด้วยเชือกเหนียว เส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัขจิ้งจอก จับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียว เส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง แล้วผูกรวมเข้าด้วยกัน เป็นปมเดียวในท่ามกลาง แล้วปล่อย พิสุทั้งหลายครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิด ที่มีที่อาศัย และที่เที่ยวต่างๆ กัน ก็ยื้อแย่งจุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตน งูก็จะเข้าจอมปลวก จระเข้ก็จะลงน้ำ นกก็จะบินขึ้นไปในอากาศ สุนัขกก็จะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้า และลิงก็จะไปป่า ครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมีกำลังมากกว่า สัตว์นอกนั้นก็จะต้องถูกลากติดตามไป ตามอำนาจของสัตว์นั้น Suppose a man would catch six animals with different domains and different feeding grounds, and tie them with a strong rope. He would catch a snake, a crocodile, a bird, a dog, a jackal, and a monkey, and tie each by a strong rope. Having done so, he would tie the ropes together with a knot in the middle and release them. Then those six animals with different domains and different feeding grounds would each pull in the direction of its own feeding ground and domain. The snake will pull one way, thinking, "Let me enter an ant hill." The crocodile would pull another way, thinking, Let me enter the water. The bird will pull another way, thinking, Let me fly up to the sky. The dog would pull another way, thinking, Let me enter a village. The jackal will pull another way, thinking, Let me enter a carnal ground. The monkey would pull another way, thinking, Let me enter a forest. Now, when these six animals become worn out and fatigued, they would be dominated by the one among them that was strongest. They would submit to it and come under its control ภิกษุทั้งหลายก็ฉะนั้น ที่เธอผู้ใด ไม่อบรมกระทำให้มาก ในกายาคตาสติแล้ว ตาก็จะจุดเอาเธอนั้น ไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยะขยงหูก็จะจุดเอาเธอนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟัง ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยกขยงจมูกก็จะฉุดเอาตัวนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยักขยงลิ้นก็จะฉุดเอาตัวนั้น ไปหารสที่ชอบใจ รสที่ไม่ชอบใจ ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยักขยงง กายก็จะฉุดเอาเธอนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจ ก็จะเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง และใจก็จะฉุดเอาเธอนั้น ไปหาธรรมารมที่ถูกใจ ธรรมารมที่ไม่ถูกใจ ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง so too because when one has not developed and cultivated mindfulness directed to the body, the eye pulls in the direction of agreeable forms, and these agreeable forms are repulsive. The ear pulls in the direction of agreeable sounds, and these agreeable sounds are repulsive the nose, pulls in the direction of agreeable odors, and disagreeable odors are repulsive. The tongue pulls in the direction of agreeable tastes, and disagreeable tastes are repulsive. The body pulls in the direction of agreeable tactile objects, and disagreeable tactile objects are repulsive. The mind pulls in the direction of agreeable mental phenomena, and these agreeable mental phenomena are repulsive. ภิกษุทั้งหลาย ก็การสังวรย่อมมีอย่างไร คือบุคคลใดในธรรมะไว้ในนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมไม่ขัดเคืองในรูป อันไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายาสติเอาไว้ มีใจหาประมาณไม่ได้ และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรม อันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง เมื่อเธอได้ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องปดตาปานด้วยกาย หรือรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารัก ย่อมไม่กัดเคือง ในธรรมารมอันไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติเอาไว้ มีใจหาประมาทไม่ได้ และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง and how because is there restraint here having seen a form with the eye one is not intent upon a pleasing form and not repelled by a displeasing form. He dwells having set up mindfulness of the body with a measureless mind, and he understands as it really is that liberation of mind, liberation by wisdom, wherein those evil unwholesome states cease without remainder. Having heard a sound with the ear, having smelled an odor with the nose, having savored a taste with the tongue, having felt a tactile object with the body, having cognized a mental phenomena with the mind. He is not intent upon a pleasing mental phenomena, and not repelled by a displeasing mental phenomena he dwells, having set up mindfulness of the body with a measureless mind, and he understands as it really is that liberation of mind, liberation by wisdom, wherein those evil unwholesome states cease without remainder. เปรียบเหมือนบุรุษที่จับสัตว์หกชนิดที่มีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัขทิ้งจอก และจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียว เส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง ครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเกื่อน หรือเสาหลักอีกต่อหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น สัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้น มีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกัน ก็ยื้อแย่งจุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัย และที่เที่ยวของตนของตนงูก็จะเข้าจอมปลวก จระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นบนอากาศ สุนัขกก็จะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้า และลิงก็จะไปป่า ในการใดแลตีความเป็นไปในภายในของสัตว์ทั้งหกชนิด มีแต่ความเมื่อยล้าแล้ว ในการนั้น มันทั้งหลายก็จะพึงก็ไปยืนเจ้า นั่งเจ้านอนเจ้า อยู่ข้างเสาเขื่อน หรือเสาหลักนั่นเอง suppose pickles illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี